Pars vicesima sexta Vulgate Clementine hac transcriptio a Societate Libri Voce facta bono publico usu est caput quintum decimum post aliquantulum autem temporis cum dies tritice messis instarent venit Samson in visere volens uxorem suam et attulit ei hedum de capris Cumque cubiculum eius solito vellet intrare, proibuit eum a pater Ilius, dicens, putavi quod odisse seam, et ideo tradidi illam amico tuo, sed habet sororem, que junior et pulcrior illa est. Sit tibi pro ea uxor, cui Samson respondit, ab hac die, non erit culpa in me contra Filisteos faciam enim vobis mala per exitque et cepit 300 vulpes caudasque et iunxit ad caudas et facies ligavit in medio quas igne succendens dimisit ut hoc illuque discurrerent quae statim per rexerunt in segetes filistinorum quibus succensis et comportate iam fruges et aduc stantes in stipula concremate sunt in tantum ut vineas quoque et oliveta flamma consumeret dixeruntque filistim quis fecit hanc rem quibus dictum est samson gener tam natai qui atulit oxore meius et alteri tradidit haec operatus est ascenderuntque Filistim et combusserunt tam mulieren quam patrem eius, quibus ait Samson, licet hec feceritis, tamen aduc eg vobis expetam ulcionem, et tunc qui escam, percusitque eos ingenti plaga, et aut stupentes suram femori imponerent, et descendens habitavit in spelunca petre etam egitur ascendentes Philistim in terram Iuda castra etati, sunt in loco qui poste avocatus est lechi id est maxilla ubi eorum effusus est exercitus dixerunque ad eos de tribu Iuda cur ascendistis adversum nos qui responderunt ut eligemus Samson venimus et redamus ei qua in nobis operatus est descenderunt ergo tria milia virorum de iuda ad aspecum silicis etam dixeruntque ad samson nesis quod filistim imperent nobis quare hoc facere voluisti quibus ille ait sic ut fecerunt michi sic feci eis ligare inquiunt te venimus et tradere in manus Philistinorum quibus Samson iurate ait et respondete mihi quod non occidatis me dixerunt non te occidemus sed vinctum trademus ligaverunque eum duobus novis funibus et tulerunt eum de petra etam qui cum venisset ad locum maxille et Philistim vociferantes occurrissent ei, iruit spiritus domini in eum, et sicunt solent ad odorem ignis linea consumi, ita vincula quibus ligatus erat, dissipata sunt et soluta. Inventanque maxillam, ed est mandibulam asini, quae iacebat, aripiens interfecit in ea mille viros, et ait, in maxilla asini in mandibula polli asinarum de levi eos et percussi mille viros cumque haec verba canes complesset proiecit mandibulam de manu et vocavit nomen loci illius ramatlechi quod interpretatur elevatio maxille sitiensque valde clamavit ad dominum et ait tu dedisti in manu servi tui salutem hanc maximam atque victoriam en siti morior incidamque in manus in circumcisorum aperuit itaque dominus molarem dentem in maxilla asini et egresse sunt ex eo aquae quibus haustis refocillavit spiritum et vires recepit et circo appellatum est nomen illoci Elius fons invocantis de maxilla usque in presentem diem iudica vitque Israel in diebus Philistim viginti annis caput sextum decimum abit quoque in Gazam et vidit ibi mulierem meretricem ingressusque est ad eam quod cum audissent Philistim et percrebuisset apud eos intrasse urbem Samson circundederunt eum positis in porta civitatis custodibus et ibi tota nocte cum silentio presto lantes ut facto mane exeuntem occiderent dormivit autem Samson usque ad medium noctis et inde consurgens apprehendit ambas porte fores cum postibus suis et sera impositasque humeris suis portavit ad vertice montis qui respicit Hebron post hac amavit mulierem quae habitabat in valle Sorec et vocabatur Dalila venerunque ad eam principes Philistinorum atque digerunt decipe eum et dice ab illo in quo habeat tantam fortitudinem et quomodo eum superare valeamus et vinctum affligere quod si feceris dabimus tibi singuli mille et centum argenteos locuta est ergo dalila ad samson dic mihi obsegro in quo sit tua maxima fortitudo et quid sit quo ligatus erumpere nequeas cui respondit samson si septem nerviceis funibus nec dom sicis et aduc homentibus ligatus fuero infirmus ero ut ceteri homines atulerunque ad eam satrape philistinorum septem funes ut dixerat quibus vincit eum latentibus apud se insidiis et in cubiculo finem rei expectantibus clamavitque ad eum Philistim super te Samson qui rupit vincula quomodo si rumpat quis filum de stupe tortum putamine cum odorem ignis acceperit et non est cognitum in quo esset fortitudo eius dixitque ad eum Dalila ecce illusisti mihi et falsum locutus es saltem nunc indica mihi quo ligari debeas cui ille respondit si ligatus fuero novis funibus qui nunquam fuerunt in opere in firmus ero et aliorum hominum similis quibus rursum dalila vincit eum et clamavit philistim super te samson in cubiculo insidiis preparatis qui ita rupit vincula quasi fila telarum Dixitque dalila rursum ad eum usque quo decipis me et falsum loqueris ostende quo vinciri debeas cui respondit samson si septem crines capitis mei cum licio plexueris et clavum his circumligatum terre fixeris in firmus ero quod confecisset dalila dixit ad eo filistim super te samson qui consurgens de somno extraxit clavum cum crinibus et licio. Dixitque ad eum Dalila, quomodo dici quod amas me, cum animus tuus non sit mecum. Per tres vices mentitus est mici, et noluisti dicere in quo sit maxima fortitudo tua cumque molesta esse tei et per multos dies iugiter ad ereret spatium ad quietem non tribuens de fecit anima eius et ad mortem usque lassata est tunc aperiens veritatem rei dixit ad eam ferrum nunquam ascendit super caput meum qui ad nasdareus id est consecratus deo sum de utero matris meae, si rasum fuerit caput meum recedet a me fortitudo mea et deficiam eroque sicut aceteri homines videsque illa quod confessus ei esset omnem animum suum misit ad principes philistinorum ac mandavit ascende ad hoc semel qui anunc mihi aperuit cor suum qui ascenderunt assumpta pecunia quam promiserant Atilla dormire eum fecit super genua sua, et in sinu suo reclinare caput. Vocavitque tonsorem, et rasit septem crine seius, et cebit abigere eum, et a se repellere. Statim enim abeo fortitudo discessit. Dixitque, filistim super te, Samson, qui de somno consurgens dixit in animo suo, egredier sicut ante feci, et me excutiam nesciens quod recessisse tabeo dominus, quem cum apprendissent filistim, statim eruerunt oculo eius, et duc gasdam gazdam vinctum catenis, et clausum in carcere molere fecerunt. Ianque capilieius renascii ceperunt, et principes filistinorum convenerunt in unum, uti molarent hostias magnificas dagon deo suo, et pule arentur dicentes tradidi deus noster inimicum nostrum samson in manus nostras quod etiam populus videns laudabat ad eum sum et ademque dicebat tradidit deus noster adversarium nostrum in manus nostras qui de levit terram nostram et occidit plurimos letantesque per convivia sunt iam epulis Preceperunt ut vocaretur Samson et ante eos luderet qui adductus de carcere ludebat ante eos fecerunque eum stare inter duas columnas qui dixit puero regenti gressus suos dimitte me ut tangam columnas quibus omnis imminet domus et recliner super eas et paulum requiescam domus autem erat plena virorum ac mulierum et erant ibi omnes principes philistinorum ac detecto et solario circiter tria milia utriusque sexus spectantes ludentem Samson at il invocato domino ait domine deus memento mei et redde mihi nunc fortitudinem pristinam deus meus utulciscar me de hostibus meis et pro amissione duorum luminum unam ultionem recipiam et apprehendens ambas columnas quibus initebatur domus alteramqua aurum destra et alteram leva tenens ait moriatur anima mea cum concussisque fortiter columnis cecidi domus super omnes principes et cetera multitudinem quae ibi erat multoque plures interfecit moriens quam ante vivus occiderat descendentes autem fratres eius et universa cognatio tulerunt corpus eius et sepelierunt inter sara et estaol in sepulcro patris sui manue Iudicavitque Israel viginti annis. Caput septimum decimum. Fuit eo tempore vir quidam de monte Ephraim nomine Micas. Qui dixit matrii sue. Mille et centum argenteos, quos separaveras tibi, et super quibus me audiente juraveras, ecce ego habeo, et apud me sunt. Cui illa respondit, Benedictus filius meus Domino reddidit ergo eos matrii suae quae dixerat ei consecravi et avovi hoc argentum Domino ut de manu mea suscipiat filius meus et faciat sculptile atque conflatile et nunc trado illud tibi reddidit igitur eos matrii suae quae tulit ducentos argenteos, et dedit eos argentario, ut faceret ex ei sculptile atque conflatile, quod fuit in domo mice. Qui ediculam quoque in ea deo separavit, et fecit efod, et terafim, id est vestem sacerdotalem, et idola, in plevitque unius filiorum suorum manum et factus est ei sacerdos in diebus illis non erat rex in Israel sed unus quisque quod sibi rectum videbatur hoc faciebat fuit quoque alter adolescens de Bethlehem Iuda ex cognatione eius eratque ipse levites et habitabat tibi egressusque de civitate Bethlehem peregrinari voluit ubicunque sibi commodum reperisset. Punque venisset in monte Ephraim iter faciens et declinasset parumper per in domum mihe, interrogatus est habeo unde venisset qui respondit levita sum de Bethlehem Iuda et vado ut habitem ubi potuero et utile mihi esse per spexero dixitque micas mane apud me et esto mihi parens et sacerdos daboque tibi per annos singulos decem argenteos ac vestem duplicem et quae ad victum sunt necessaria acquievit et mansit apud hominem fuitque illi quasi unus de filiis Implevitque micas manum meius et habuit puerum sacerdotem apud se. Nunc scio, dicens, quod benefaciet mici Deus habenti levitici generis sacerdotem. Caput octavum decimum. In diebus illis non erat rex in Israel, et tribus dan querebat possessionem sibi ut abitaret in ea usque ad illum enim diem inter ceteras tribus sortem non acceperat. Miserunt ergo filii dan stirpis et familie sue quinque viros fortissimos de Sara et Estaol, ut explorarent terram et diligenter inspicerent. Dixerunque eis, ite et considerate terram, qui cum per gentes venissent in montem Ephraim, et intrasset domum Michae, requieverunt ibi, et agnoscentes vocem adolescentis levite, utentesque illius diversorio, dixerunt ad eum, quis te huc aducit? Quid hic agis? Quam ob causam huc venire voluisti? Qui respondit eis, hec et hec prestitit mici micas, et me mercede conduxit ut sim ei sacerdos rogaverunt autem eum ut consuleret dominum ut scire possent an prospero itinere pergerent et res haberet effectum qui respondit eis ite in pace dominus respicit viam vestram et iter quo pergitis et untes igitur quinque viri venerunt alais viderunque populum habitantem in ea absque ullo timore iusta consuetudine sidoniorum, securum et quietum nullo ei penitus resistente magna runque opum et procul a sidone atque a contis hominibus separatum reversique ad fratres suo in sara et testaol et quid gissent sicitantibus responderunt surgite ascendamus ad eos vidimus enim terram valde opulentam et uberem nolite negligere nolite cessare eamus et possideamus eam nullus erit labor intrabimus ad securos in regionem latissimam tradetque nobis dominus locum in quo nullius rei est penuria et orum quae gignuntur in terra profecti igitur sunt de cognatione dan id est de sara et Esthol, sexcenti viri accinti armis bellicis ascendentesque manserunt in caria tiarim iude qui locus ex eo tempore castrorum dan nomen accepit et est post tergum caria tiarim inde transierunt in monte efraim cumque venissent ad domum mihe digerunt quinque viri qui prius missi fuerant ad considerandam terram lais ceteris fratribus suis nostis quod in domimus istis sit ephod et teraphim et sculptile atque conflatile videte quid vobis placet et cum paululum declinassent ingressi sunt domum adolescentis levite qui erat in domo mihe saluta verunque eum verbis pacificis sexcenti autem viri ita ut erant armati stabant ante ostium atilli qui ingressi fuerant domum juvenis sculptile et efod et teraphim atque conflatile tollere nite bantur et sacerdos stabat ante ostium sexcentis viris fortissimis haud procul expectantibus tulerunt igitur qui intraverant sculptile efot et idola atque conflatile quibus dixit sacerdos quid facitis cui responderunt tace et pone digitum super os tuum venique nobiscum ut habeamus te patrem ac sacerdotem quid tibi melius est ut sis sacerdos in domo unius viri at in una tribu et familia Israel quod cum audisset aquievit sermonibus eorum et tulit efot, et idola ac sculptile et profectus est cum eis qui cum pergerent et ante se ire fecissent parvulos ac aiumenta, et omne quod erat pretiosum et iam ad homo mihi essent procul viri qui habitabant in edibus mihi conclamantes secuti sunt et post tergum clamare ceperunt qui cum respectissent dixerunt ad micam quid tibi vis cur clamas qui respondit deos meos quos mihi feci tu listis et sacerdotem et omnia quae habeo et dicitis quid tibi est dixerunque ei filii Dan, cave ne ultra loquaris ad nos, et venient ad te viri animo concitati, et ipse cum omni domo tua pereas, et sic cepto itinere per rexerunt. Videns autem icas quod forti se essent, reversus est in domum suam. Sexcenti autem viri tu lerunt sacerdotem et quae supra diximus, venerunque in lais ad populum quae ascentem atque securum, et percusserunt eos in ore gladii, urbenque incendio tradiderunt, nullo penitus ferente presidium, eo quod procul habitarent a Sidone et cum nullo hominum haberent quidquam societatis ac negotii erat autem civitas sita in regione Rohob quam rursum extruentes habita verunt in ea vocato nomine civitatis Dan iusta vocabulum patris sui quem genuerat Israel quae prius lais dice Batur posuerunque sibi sculptile et Jonathan filium Gersam filii Moisi ac filio Seius sacerdotes in tribu Dan usque ad diem captivitate sue mansique apud eos idolum mihi omni tempore quo fuit domus Dei in silo in diebus illis non erat rex in Israel caput non decimum. Fuit quidem vir levites habitans in latere montis Ephraim, qui accepit uxorem de Bethlehem Iuda, quae reliquiteum et traversa est in domum patris sui in Bethlehem, mansitque apudeum quatuor mensibus. Secutusque est eam vir sus, volens reconciliari iei atque blandiri, et secum reducere, habens in comitatu puerum et duos asinos quae suscepiteum et introduxit in domum patris sui quod cum audisset socereius eunque vidisset occurrit ei letus et amplexatus est hominem mansitque gener in domo soceri tribus diebus comedens cum eo et bibens familiariter die autem quarto de nocte consurgens proficisci voluit quem tenuit socer et aida deum gusta prius auxilium panis et conforta stomachum et sic proficisceris sed erunque simul ac comederunt et biberunt dixit pater puelle ad generum suum Queso te hud hodie hic manias pariterque le temur at ille consurgens cepit velle proficisci, et nihil hominus obnixe eum socer tenuit, et aput se fecit manere. Mane autem facto parabat le vites iter, cui socer rursum, oro te inquit, ut paululum cibi capias, et assuntis viribus donec increscat dies, postea proficis caris comederunt ergo simul surrexitque adolescens ut pergeret cum uxore sua et puero cui rursum locutus est socer considera quod dies ad occasum declivior sit et propinquat ad vesperum mane apud me etiam hodie et duc letum diem et cras proficisceris ut vadas in domum tuam noluit gener acquiescere sermonibus eius sed stat in perrexit et veni contra iebus quae altero nomine vocatur Jerusalem ducens secum duo assassinos onustos et concubinam Ianque erat iusta iebus et dies mutabatur in noctem dixit quo puer ad dominum suum, veni obsecro declinemus ad urbem iebus eorum et maneamus in ea, cui respondit Dominus, non ingrediar oppidum gentis aliene, quae non est de filiis Israel, sed transibo usque Gaba, et cum illuc pervenero, manebimus in ea, aut certe in urbe Rama, transierunt ergo iebus, et ceptum carpebant iter, ocubuitque eis sol justa Gaba, quae est in tribu Benjamin diverterunque ad eam ut manere tibi quo cum intrassent sedebant in platea civitatis et nullus eos recipere voluit hospitio et ecce apparuit homo senex revertens de agro et de opere suo vesperi qui et ipse de monte erat ephraim et peregrinus habitabat in gaba homines autem regionis illius erant filii Iemini. Elevatisque oculis, vidit senex sedentem hominem cum sarcinuli suis in platea civitatis, et dixit ad eum, unde venis, et quo vadis? Qui respondit ei, profecti sumum de Bethlehem Iuda, et pergimus ad locum nostrum, qui est in latere montis Ephraim, unde ieramus in Bethlehem, et nunc vadimus ad domum Dei, nullusque sub tectum suum nos vult recipere, habentes paleas et fenum in asinorum pabulum, et panem ac vinum in meos et ancille tue usus, et pueri qui mecum est. Nulla re indigemus nisi hospitio, cui respondit Senex, fax tecum sit, ego prebebo omniaque necessaria sunt tantum queso ne in platea manias introduxitque eum in domum suam et fabulum asinis prebuit ac postquam laverunt pedes suos recepit eos in convivium illi sepulantibus et post laborem itineris cibo et potu reficientibus corpora venerunt viri civitatis illius fili Belial id est absque jugo et circundantes domum senis fores pulsare ceperunt clamantes ad dominum domus atque dicentes educ virum qui ingressus est domum tuam ut abutamur eo egressusque est ad eo senex et ait nolite fratres nolite facere malum hoc quia ingressus est homo hospitium meum, et cessate ab hac stultitia. Habeo filiam virginem, et hic homo habet et Educam eas ad vos, ut humilietis eas, et vestram libidinem compleatis. Tantum obsegro, ne scelus hoc contra naturam operemini in virum. No lebant acquiescere sermonibus illius, quod cernens homo et uxit ad eos concubinam suam et eis tradidit illudendam qua cum tota nocte abusi essent di miserunt eam mane at mulier recedenti bus tenebris venit ad ostium domus ubi manebat dominus suus et ibi corruit mane facto surrexit homo et aperuit ostium ut acceptam expleret viam et ecce concubina eius iacebat ante ostium sparsis in limine manibus cui ille putans eam acquiescere loquebatur surge et ambulemus qua nihil respondente intelligens quod erat mortua tuliteam et imposuit asino reversusque est in domum suam quam cum esset ingressus arripuit gladium et cadaver uxoris cum ossibus suis in duodecim partes ac frusta concidens misit in omnes terminos Israel quod cum vidissent singuli conclamabant nunquam res talis facta est in Israel ex eo die quo ascenderunt patres nostri de Egipto usque in presens tempus ferte sententiam et in commune de cernite quid facto opus sit caput vigesimum egressi itaque sunt omnes filii israel et pariter congregati quasi vir unus de dan usque bersabe et terra galad ad dominum in masfa omnesque anguli populorum et cuncte tribus israel in ecclesiam populi dei convenerunt quadrigenta milia peditum pugnatorum nec latuit filios Beniamin, quod ascendissent filii israel in masfa interrogatus quae levita maritus mulieris interfecte quomodo tantum scelus perpetratum esset respondit Veni in Gabam Beniamin cum uxore mea illuque diverti Et ecce homines civitatis illius circundederunt nocte domum in quam anebam, volentes me occidere, et uxorem meam incredibili furore libidinis vexantes, denique mortua est. Quam arreptam, in frusta concidi, misique partes in omnes terminos possessionis vestre, quia nunquam tantum nefas et tam grande piaculum factum est in Israel. Ad estis omnes filii Israel, de cernite quid facere de beatis. Stansque omnis populus, quasi unius hominis sermone respondit, non recedemus in tabernacula nostra, nec suam quisquam intrabit domum, sed hoc contra gaba in comune faciamus. Decem viri eligantur et centum ex omnibus tribubus Israel et accentum de mille et mille de decem millibus ut comportent exercitui cibaria et possimus pugnare contra Gaba Benjamin et reddere ei pro scelere quod meretur convenique universus Israel ad civitatem quasi homo unus et adem mente un oque consilio et miserunt nuntios ad omnem tribum Benjamin qui dicerent cur tantum nefas in vobis repertum est tradite homines de Gaba qui hoc flagitium perpetrarunt ut moriantur et auferatur malum de Israel qui noluerunt fratrum suorum filiorum Israel audire mandatum sed ex cunctis urbibus quae sorti sue erant, convenerunt in Gaba, ut illis ferrent auxilium, et contra universum populu Israel dimicarent. In ventique sunt viginti quinque millia de Benjamin educentium gladium, preter habitatores Gaba, qui septingenti erant viri fortissimi, ita sinistra ut destra preliantes et sic fundis lapides ad certum iacentes ut capillum quoque possent percutere et ne quoquam in alteram partem ictus lapidis deferretur virorum quoque israel absque filiis beniamin inventa sunt quadringenta millia et ducentium gladium et paratorum ad pugnam qui surgentes venerunt in domum dei hoc est in silo Consulu erunque deum atque digserunt qui seret in exercitu nostro princeps certaminis contra filios benjamin quibus respondit dominus iudas sit dux vester statinque filii israel surgentes mane castra metati sunt iusta gaba et inde procedentes ad pugnam contra benjamin urbem oppugnare perunt egressique filii Benjamin de Gaba occiderunt de filiis Israel die illo viginti duo milia virorum. Rursum filii Israel et fortitudine et numero confidentes in eodem loco in quo prius certaverant aciem dirigserunt. Ita tamen ut prius ascenderent et flerent coram domino usque ad noctem, consulerenque eum et dicerent debeo ultra procedere ad dimicandum contra filios beniamin fratres meos an non quibus ille respondit ascendite ad eos et inite certamen cumque filii israel altera die contra filios beniamin ad aprelium processissent e ruperunt filii beniamin de portis gaba et occurrentes eis tanta in illos cede baccati sunt, ut decem et octo milia virorum educentium gladium prosternerent. Quam obrem omnes filii Israel venerunt in domum Dei, et sedentes flebant coram Domino, ieiuna verunque die illo usque ad vesperam, et obtulerunt ei holocausta, atque pacificas victimas et super statu suo interrogaverunt. Eo tempore ibi erat arca federis Dei, et fine es filius Eleazari et filii Aaron prepositus domus. Consulu erunt igitur dominum, atque digserunt. Exire ultra debemus ad pugnam contra filios Beniamin fratres nostros an Quibus ait dominus, ascendite, cras enim tradam eos in manus vestras posuerunque filii Israel in Syria sapera circuitum urbis Gaba et tertia vice sic ut semelet bis contra Benjamin exercitum produxerunt sed et filii Benjamin audacter et ruperunt de civitate et fugientes adversarios longius persecuti sunt et aut vulnerarent ex eis sicut primo odie et secundo et accederent per duas semitas vertentes terga quorum una ferebatur in Betel et altera in Gaba atque prosternerent triginta circiter viros puta verunt enim solito eos more cedere qui fugam arte simulantes inierunt consilium ut abstraerent eos de civitate et quasi fugientes ad supradictas semitas perducerent omnes itaque filii Israel surgentes de sedibus suis tetenderunt aciem in loco qui vocatur Baal Tamar insidia quoque quae circa urbem erant paulatim se aperire ceperunt et ab occidentali urbis parte procedere sed et alia decem milia virorum de universo Israel habitatore surbis ad certamina provocabant ingravatunque est bellum contra filios Benjamin et non intellegerunt quod ex omni parte illis instarent in territus percusitque eos Dominus in conspectu filiorum Israel et interfecerunt ex eis in illo die viginti quinque milia et accentum viros omnes bellatores et educentes gladium filii autem Benjamin cum se inferiores esse vidissent ceperunt fugere quod cernentes filii Israel dederunt eis ad fugiendum locum ut ad preparatas insidias de venirent quas iusta urbem posuerant qui cum repente de latibulis surrexissent et beniam in terga cedentibus daret ingressi sunt civitatem et percusserunt eam in ore gladi signum autem dederant filii Israel his quos in insidiis collocaverant ut postquam urbem cepissent ignem accenderent ut ascendente in alto un fumo captam urbem demonstrarent quod cum cernerent filii Israel in ipso certamine positi put averunt enim filii Benjamin eos fugere et instantius persequebantur cesis de exercitu eorum triginta viris et viderent quasi columnam fumi de civitate conscendere Benjamin quoque aspiciens retro cum captam cerneret civitatem et flammas in sublime ferri qui prius simulaverant fugam versa facie fortius resistebant quod cum vidissent filii Benjamin in fugam versi sunt et ad viam deserti ire ceperunt illuc quoque eos adversarii persequentibus sed et hi qui urbem succenderant occurrerunt eis atque ita factum est ut ex utraque parte ab hostibus cederentur nec erat ulla requies morientium ceciderunt atque prostrati sunt ad orientalem plagam urbis gaba fuerunt autem qui in eodem loco interfecti sunt decem et octo milia virorum omnes robustissimi pugnatores quod cum vidissent qui remanserant de Benjamin fugerunt in solitudinem et pergebant ad Petram cuius vocabulum est remmon in illa quoque fuga palantes et in diversa tendentes occiderunt quinque milia virorum et cum ultra tenderent persecuti sunt eos et interfecerunt etiam alia duo milia, et sic factum est, ut omnes qui ceciderant de Benjamin in diversis locis essent viginti quinque milia pugnatores ad bella promptissimi. Remanserunt itaque de omni numero Benjamin, qui evadere et fugere in solitudinem potuerunt, sexcenti viri, sederuntque in petra remon mensibus quatuor regressi autem filii Israel omnes reliquias civitatis a viris usque ad iumenta gladio percusserunt cum tasque urbes et viculos Benjamin vorax flamma consumsit caput vigesimum primum iuraverunt quoque filii Israel in Masfa et digerunt Nullus nostrum dabit filiis Benjamin de filiabus suis uxorem venerumque omnes ad domum Dei in silo et in conspectu eius sedentes usque ad vesperam levaverunt vocem et magno ululatu ceperunt flere dicentes quare domine Deus Israel factum est hoc malum in populo tuo ut hodie una tribus auferretur ex nobis altera autem die di luculos consurgentes extruxerunt altare obtulerunque ibi holocausta et pacificas victimas et digserunt quis non ascendit in exercitu domini de universis tribubus israel grandi enim juramento se constringerant cum essent in maspa interfici eos qui defuissent ductique penitentia filii Israel super fratre suo Benjamin ceperunt dicere Ablata est tribus una de Israel unde uxores accipient omnes enim in commune iuravimus non daturos nos his filias nostras id circo digserunt qui sest de universis tribubus Israel qui non ascendit ad dominum in masfa et ecce in venti sunt habitatores Iabes Galad in illo exercitu non fuisse. Eo quoque tempore cum essent in silo, nullus ex eis ibi repertus est. Miserunt itaque decem milia viros robustissimos, et prece perunt eis, ite et percutite habitatores Iabes Galad in ore gladi, tam uxores quam parvulos eorum, et hoc erit quod observare de bebitis omne generis masculini et mulieres quae cognoverunt viros interficite virgines autem reservate inventae quae sunt de iabes galad quadrigente virgines quae nescierunt viri torum et aduxerunt eas ad castra in silo in terram Canaan miserunque nuncios ad filios Benjamin qui erant in petra remmon et prece perunt eis ut eos susciperent in pace venerunque filii Benjamin in illo tempore et data sunt eis uxores de filiabus Iabes Galad alias autem non repererunt quas simili modo traderent universusque Israel valde doluit et egit penitentiam super interfectione unius tribus ex Israel. Dixerunque maiores natu, quid faciemus reliquis qui non acceperunt uxores, omnes in Benjamin femine ce conciderunt, et magna nobis cura in gentique studio providendum est, ne una tribus deleatur ex Israel filias enim nostras eis dare non possumus constricti juramento et maledictione qua diximus maledictus qui dederit de filiabus suis uxorem beniamin ceperunque consilium atque dixerunt et solemnitas domini est in silo anniversaria quae sita est ad septentrionem urbis betel et ad orientalem plagam vie, quae de Bethel tendit ad Sicimam et ad Meridiem oppidi Lebona prece perunque filiis Benjamin atque digzerunt, ite et latitate in vineis cumque videritis filias Silo ad ducendos coros ex more procedere exite repente de vineis et rapite ex eis singuli uxores singulas et pergite in terram Benjamin. Cunque venerint patres et aurum ac fratres et adversum vos queri ceperunt atque iurgari, dicemus eis, miseremini eorum, non enim rapuerunt eas iure bellantium atque victorum, sed rogantibus ut aciperent non dedistis, et a vestra parte peccatum est. Fecerunque filii Beniamin ut sibi fuerat imperatum, et justa numerum sum rapuerunt sibi de his quae ducebant coros uxores singulas, abierunque in possessionem suam edificantes urbes et habitantes in eis. Filii quoque Israel reversi sunt per tribus et familias in tabernacula sua. Indiebus illis, non erat rex in Israel sed unus quisque quod sibi rectum videbatur hoc faciebat finis partis vigesime sexte